hortzi doate, zuk eh, ongi ezagutu duzu uh, eh, Santi Iparragirre, bertsolaritzatik batez ere raiten alda? Bai, bertso antzu esklusiboki erraten daiteke. Ba, pentsak utxiki egin ladik e, eh, eskolak sortzen hasi zirenean eta eskolara heldu zitzaigun. E, bertsoa gaztera, ez dakite hori izan, bizi izan duzun. Hmm. Eta, eta hori izan zen gainera gure bertsoarekin gure lehen kontaktua orduan horra zen eta gero pertsona ezaguna zen, ala ere, orduan eh, ba, ekimen batzuetan eta ikusi izan dugu, baina bai bertsolaritatik, eta gero ba, bertso eta bertsolagun lagun zen, e, eh, biltxokon biltzen ginen ere bertso kantatzeko astero gari batean, eta gero Gero ba, etxera itzulitzen da nire, noizan behin pixta bat egiten eta bai, aski, aski urbelekoan bai. Nola, zer hori duzu, nola irudikatzen duzu? Umore, umore ondikoa, Norita izu oso umure handikoa zela, gauzak erraten zituena ere, bai, erren bertzik larik. berezik hori, umure handikoa eskuzabala, laguntzeko prest, hainbeste lagundua izan zen pertsona bat, pentsatzen dute, itzultzeko gogoa ere bazuela hori. Nahi, eh, hola, mm hori, fite-fite hori erren nuke. Bertxolaria zen, ez zuen uh, belarri biziki honarran daiteke? <laughs> Ez, ez bo, gero bertxulari askori gertatzen zaio hori, eh? Ez dakite bertxua segitzen duzu, baina nahiz eta hobetzen dudan, ez, ez zuen belarri biziki baina e, ba, bertxua zuen, eh, bere bertxo ikarri izan direnek asko preziatzut horregatik, e, eh, bon, sua tarrarrak, oso ez dira horregatik, baina bada besterik ere, eta, bai, bertxolaria, bertxozalea, kult, kulturgintzan eta herrigintzan, tengabe aritu zena, beti, horretarako beti denera, eta beti esku zabaltasunez, hori azpimarratzeko da, e, Bukatzeko hortzia aipatu duzue, iparraldean urte asko bizi izan zen, e, goaldera itzuli zelarik ala ere segitu duzue batzuk berarekin harremanetan. Ba, igu ez gira eh, bertsoaren aitzakian, e, aitorre sarasua zenarekin ere bai, e, aitorre zenarekin ere, bildu eginean, etorri, etorri, etorri izan da honera, eta gina askiburu gogorra zen berak, e, ikusten etzuenean, <laughs> ikusten etzuenean ere antzua auto hartzen zuen, berdin zitzaion, olako itzorduak ez zituen utxe egiten, izan zen inbertsotarako, edo herri urratze olako baterako, eta ezin zuenean jak gehiago mugitu edo debekatu genionean eta familiak debekatu zionean ere ba, egon ginen, e, e, bere, bere etxean, ginen, bisita egitera, bazkaritxo bat, bertsoak eta, ala, irrifarriak elkarri eskein izan. Ados, ba, hortzi, mire esker, lekukotasun hau emanik. Nik zuen mire esker. Aio.